Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Srpanj je 1711. godine. Ruska vojska kojom zapovjeda car Petar Veliki prelazi preko rijeke Prut i stupa na područje Moldavije. Od prosinca 1710. godine Rusko carstvo je u ratu s Osmanskim carstvom. Rat je zazvao Petar Veliki svojim ultimatumom danim Osmanskom sultanu da mu preda švedskog kralja Karla XII. koji je nakon teškog poraza svoje vojske u bici kod Poltave potražio utočište u Istanbulu. Nakon što je Petar Veliki dobio uvjeravanja od vladara Moldavije i Vlaške da će mu dati potporu u ratu i uvjeren da će se kršćansko stanovništvo europskog dijela Osmanskog carstva pobuniti, pokrenuo je svoju vojsku prema Osmanskom carstvu. Ali u Istanbulu je došlo do promjene. Od 1703. godine sultan je bio Ahmed III. koji je pokrenuo niz reformi, među njima i reformu vojske. Struja na sultanovu dvoru koja je željela rat s Rusijom osigurala je da se za velikog vezira imenuje guverner Alepa Paltači Mehmed. Osmanska vojska pod njegovim zapovjedništvom napustila je Istanbul 24. svibnja 1711. Stanford Shaw u prvom tomu Kembridžske povijesti Osmanskog carstva i moderne Turske ovako opisuje danji tok tog rata. Dok su Osmanlije 24. svibnja napuštali Istanbul, Rusi su marširali kroz Poljsku, već trpeći od teških nevolja izazvanih kozačkim i tatarskim prepadima i zbog toga nastalom nestašicom zaliha. Prešli su preko rijeke Prut u Moldaviju 1. srpnja, ali bili su zapanjeni kada su vidjeli nevoljkost da im se osigura potpora obećana od vladara, kao i nestašicu koja je bila rezultat opće gladi i bijega tisuća seljaka u planine. Dok je Baltači Mehmed vodio svoju vojsku kroz Vlašku i Moldaviju, Petar je odlučio povući se, ali je bio opkoljen, dok je 20. srpnja pokušavao prijeći Prut. Tu se dogodila jedna od velikih kriza moderne povijesti. Graditelj moderne Rusije i njegova vojska bili su potpuno okruženi i prepušteni milosti Osmanlija. Činilo se da je Baltači Mehmed u prigodi potpuno uništiti rusku vojsku i tako obnoviti osmansku vojnu slavu nakon teškog mira u Srijemskim Karlovcima. Ali on je također imao problema. Ni on nije imao dovoljno hrane i drugih potrebština, a i nije bio uvjeren da će mu tatarske snage ostati još dugo vremena vjerne. Veliki vezir bojao se i ruskih pojačanja sa sjevera. Kada je Petar Veliki ponudio miru kojem je nudio vraćanje svih teritorija otetih od Osmanskog carstva, Veliki vezir objeručke je prihvatio tu ponudu. Nakon mira na Prutu, Osmansko carstvo je do 1713. sklopilo konačan mir s Rusijom, koja je morala napustiti sva područja oteta od Osmanskog carstva i Poljsku. Taj pobjeda nad Rusijom mnoge na u dvoru uvjerila da je došlo vrijeme da se obračuna i s drugim silama, koje su prije nešto više od jednog desetljeća ponizile Osmansko carstvo. U kolovozu 1713. godine za velikog vezira postavljen je Silahtar Damat Ali Paša. Valtači Mehmed smijenjen je zbog sumnje da je primio mito od Rusije. Tamatalipaša Ali Paša bio jedan od vođa skupine koja je zahtijevala rat protiv europskih sila. Nakon ruskog poraza oni su smatrali da je došlo vrijeme za taj rat. Habsburška monarhija bila je prejaka, ali Venecija se činila dovoljno slabom. U šestom osmanskom letačkom ratu, znanom i kao Morejski rat, Osmansko carstvo je od Venecije izgubilo Moreju ili Peloponez. Činilo se da je došao trenutak da se taj veliki poluotok u Grčkoj vrati. Stanford Shaw piše. Unutarnji pritisak na sultana da pokuša vratiti Moreju bio je podržan ne samo od fanariota, već i od zahtjeva za pomoć pravoslavnih stanovnika protiv katoličkog gospodstva pod venecijanskom vlašću. Rat je konačno objavljen 8. prosinca 1714. godine, kada je Venecija potakla veliki ustanak protiv Osmanlija u Crnoj Gori i poslala svoje brodove u napad na osmanske trgovačke i hodočasničke brodove koji su plovili između Egipta i Istambula. Sve to bilo kršenje obveza preuzetih iz sporazuma u Srijemskim Karlovcima. Početkom 1715. godine Veliki vezir pokrenuo je osmansku vojsku i mornaricu protiv venecijanskih snaga u Grčkoj i na Egejskom i Jonskom moru. Do kraja te godine sva venecijanska uporišta na Peloponezu, kao i dva preostala uporišta na Kreti, bili su zauzeti od Osmanlija. U samo nekoliko mjeseci osmanska vojska poništila je rezultate pobjeda koje je Venecija postigla u Prvom Morejskom ratu. Ali ovaj drugi Morejski rat još nije završio. Nakon Grčke red je došao i da osmanska vojska napadne u Dalmaciji. U 17. stoljeću, kada je veći dio Dalmacije bio u osmanskim rukama, a Venecija je vladala gradovima na moru, jedan od važnih karavanskih puteva išao je ovom trasom. Iz Livna na Prolog, pa na Bili Brig do Hana na Cetini. Od Hana je dalje put vodio u Sinj, pa od Sinja na Dicmo i Klis da bi taj put završavao u Splitu. U prvom Morejskom ratu venecijanske snage, koje su uglavnom bile sastavljene što od hrvatskog stanovništva, što od prebjega iz teritorija pod osmanskom vlašću, zauzele su 25. rujna 1686. Sinj. Do mira u Srijemskim Karlovcima, sklopljenog 1699. venecijanske snage izbacile su osmanske snage iz dobrog dijela Dalmacije. Crtu razgraničenja između Venecije i Osmanskog carstva nakon mira u Srijemskim Karlovcima ovako opisuje Grga Novak u knjizi Prošlost Dalmacije. Pogranična linija bila je određena ovako. Od Knina na Vrliku, od Vrlike do Duara, od Duara do Vrgoračke tvrđave, a isto tako od ove do Čitluka. Povukli su se pravci, a osim toga oko svake od ovih tvrđava dodano je područje u daljini od jednog sata hoda, koje će se odrediti pravcem ili polukrugom, već prema obliku tla. Knin je dobio spoj s Hrvatskom. Sve što je od ove linije bilo prema moru, pripalo je Veneciji. Isto onako kako su gledali na Moreju, tako su Osmanlije gledale i na ovu granicu. Smatrali su je privremenom i u drugom Morejskom ratu osmanska vojska krenula je iz Bosne prema Splitu i Zadru s ciljem da se ponište venecijanske pobjede iz prvog Morejskog rata. Da bi ta vojska iz Bosne došla do Splita i Zadra, morala je proći preko Sinja. Okupljanje osmanske vojske nije moglo proći neprimjećeno u Dalmaciji. U ljeto 1715. godine dio stanovnika počeo je odlaziti iz doline rijeke Cetine, prirodnog puta za nadiranje osmanske vojske prema Splitu. Venecijanske vlasti odgovorile su prijetnjom da će svakome tko napusti svoj dom biti oduzeti i manje i kuća krajem srpnja velika se osmanska vojska počela kretati prema Cetini. Izvještaj o tom prodoru napisao je nepoznati očevidac koji za sebe ostavio dokument pod naslovom Dnevnik opsade Sinja. Taj dokument napisan na talijanskom jeziku. Na hrvatski ga je preveo fra Ivan Marković i objavio ga u knjizi Sinj i njegovo slavlje 1898. godine. U tom dokumentu piše. Na 24. na Sinjskom se polju pokazaše čete turskih konjanika, koji u svom bjesnilu popališe mnoge kuće. Na 25. jednakom se smionošću zalijetaku i nadalje, paleći ne samo po obližnjem polju, nego i do dicma. Odakle, vrativši se, dognaše mnogo žito. Na 27. otpremiše dva golema odjela, jedan tatarskih konjika, a drugi sejmena iz Pahija, prvi da plijeni po okolici, drugi da udari na otok obadva im pothvata pođoše za rukom. Prvi jer se stanovnici bijahu razbjegli, drugi jer se cetina od samih turskih mrtvaca bila zajazila, pošto veliko mnoštvo Turaka, što u vodu bijehu skočili da preplivaju do otoka, tu izgibe. Što udušeno od vode, što od živoga i neprestanog ognja otočana, koji se iznutra branjahu. Te preko mrtvih tjelesa, kao preko mosta, drugi jurišaše i provalivši slabo opkolje, golim sabljama u ruci usrnuše i sjekoše oštrim mačem sve otočane što im pod ruku dođoše. Žene i djecu povezaše u roblje. Do početka kolovoza osmanske snage pustošile su po dolini rijeke Cetine i zalijetale su se do Drniša. A onda se osmanska vojska u punoj snazi pojavila oko Sinja. Nepoznati očevidac ovako opisuje taj trenutak. Na četvrti poslje podne ugleda smo sve one glavice što tvrđavu okružuju, prekrivene konjicima i pješacima s množinom zastava, koje pratijahu sve zapovjednike vojske što dođoše da razvide položaje s kojih će udariti na grad. Na peti, kad ogranu sunce, svi konjici prijeđoše cetinu i smjestiše se na ovu ravnicu mimo dohvata topa. Obnoć iza toga prijeđoše pješaci, a šestoga ujutro Ugleda smo njihov logor, tri milje daleko od grada. Zauzimanjem Sinja osmanskoj vojsci otvorio bi se put prema Splitu. Prema običaju ratovanja, osmanski zapovjednik poslao je opkoljenima u tvrđavi pismo u kojemu se nudila predaja u zamjenu za poštedu života. Ako bi se ponuda odbila, svi u tvrđavi bili bi osuđeni na smrt. Ponuda je odbijena. Ponuda za predaju dana je 7. kolovoza 1715. Taj je dan i osmanska vojska zatvorila sve prilaze Sinju, a njezini opkopari počeli su kopati jarke i rovove prema Sinjskoj tvrđavi. Sljedećeg dana počelo je bombardiranje tvrđave. Na osmi, dakle, neprijatelj mnogim hicima pozdravi tvrđavu, ali ona nije oklijevala da mu odvrati, prosuši na nj žestoku vatru, te iz prvih hitaca ušutka mu onaj top od 20, čime mu dade do znanja kakovi junaci nju brane. Rečenog dana je varoš, osim nekoliko tvrđih kuća, u koje se smjestiše mnogi neprijatelji, te iz barbaresknih pušaka, pucajući na branitelje, kad bi u gradu s jednog mjesta na drugo prelazili, odbijahu ih od zidova. Tako je u kolovozu 1715. godine oko Sinja počela bitka koja će odlučiti dalmatinski dio drugog Morejskog rata. Rat koji je počeo 1714. krenuo je loše za Veneciju. Sljedeća godina nije ništa bolje počela. Izvori govore da je nekoliko desetaka tisuća osmanskih vojnika došlo pod Sinj, govori dr. Vjeran Kursar, socijeka za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu doista se čini prema izborima koji nažalost nisu sasvim e, jasni, doista se čini da se prikupila e, vrlo e, velika vojska pod zapovjedništvom bosanskog vezira e, Mustafe Paše Čelića. U njoj su bili ne samo vojska, dakle bosanska, hercegovačka i ovih lokalnih e, vezira, nego čak i Beglerbeg e, Maraša prema izvorima. Čak je bilo izgleda i nešto krimskih tatara koji su došli pri pomoći. Čini se da je glavni pravac trebao biti u stvari Zadar i time dakle zauzimanje čak i ovih dalmatinskih gradova što nikada do sada Osmanlijama nije e, uspjelo. Sinj je predstavljao jednu točku na tome putu dalje prema obali. U tome pohodu Osmanlije su e, pokušali zauzeti Drniš, tu su bili odbijeni, međutim uspjeli su zauzeti otok na Cetini i Vrliku. To je stanovništvo, pogotovo Vrlike, o tome piše i bosanski franjevački ljetopisac Bono Beniš, to je stanovništvo bilo masakrirano, muškarci, dok su žene i djeca bili pretvoreni u robove i to je prema pisanju Benića bio razlog zašto su se u stvari Sinjani odbili bilo kakvu bilo kakav razgovor sa Osmanlijama koji su im ponudili mirnu, pozvali su ih na mirnu predaju grada, međutim Sinjani su to odbili, to ih u stvari navodno dodatno potaknulo za obranu. Međutim, sam strah uoči tog dolaska velikog broja osmanskih trupa je bio prilično velik tako da Venecija, e, lokalne vlasti sada brane stanovništvu da napušta e, svoje domove. Čak je bio i nekakav propis kojim se prijetilo da oni koji otiđu, da će, koji napuste grad i okolicu, da će dakle izgubiti svoju e, imovinu. Tako da ipak na koncu nije došlo do potpunog, potpunog stanovništva, iako je taj strah bio silan. Osmanske trupe osvojile su područje Cetinske krajine 1524. godine. Bila je to godina kada su osmanske snage stavile pod opsadu Klis, tada ključ obrane Splitskog zaleđa. Ta opsada Klisa nije uspjela jer je grad spašen dolaskom vojske iz Senja pod zapovjedništvom Petra Kružića. Klis je tada obranjen, ali osmanske trupe više nisu odlazile iz Cetinske krajine. Godine 1600. te Sinj, tada osmanski grad, posjetio je i glasoviti putopisac Evlija Čelebija on je Sinj ovako opisao. To je duguljast i nešto ruševan grad, peterokutna oblika na stjenovitom brdu. Bedemi su grada tokom vremena ponegdje porušeni. Čim je to Mehmed Paša vidio, odmah je sakupio svu islamsku vojsku i počeo ga popravljati, potrošivši i kesu svojih groša. U roku od tri dana grad je postao kao bijelo zrno biser. U njega je stavio potreban kontingent streljiva, oružja i drugoga vojnog materijala. Grad ima svog zapovjednika, dizdara i 300 hrabrih vojnika. U samoj tvrđavi careva džamija, žitni magazin i nekoliko skromnih i vrlo siromašnih kuća pokrivenih šindrom. Od svih su najimpozantnije kuće Mehmed Efendije i Dizdara. Njihovi su vinogradi izvan grada divni. Osmanska vlast nad Cinjem trajala je više od 150 godina. 25. rujna 1686. venecijanski providur Girolamo Cornaro sa 7000 vojnika napao je Sinj i zauzeo ga. Godine 1715. pod zidine Sinjske tvrđave došla je i osmanska vojska ne bili poništila teritorijalne dobitke Venecije u Prvom Morejskom ratu. Koliko je osmanskih vojnika došlo pod Sinj, ne zna se točno. Izveštaji su različiti, brojke se doista čine fantastične, od 40 tisuća osmanskih vojnika, neki spominju 60, čak taj broj ide do 80 tisuća, što se čini doista malo vjerovatno. Međutim, činjenica je da je to doista bila najveća vojska što je ikada opsjedala jedan e, dalmatinski grad. Čini se da upravo to, međutim, bio i razlog osmanskog neuspjeha, jedan od glavnih razloga. Jer je toliku vojsku na tome području, na području Cetinske krajine, pa i šire u stvari bilo nemoguće izdržavati, bilo ih je nemoguće snabdjevati eh, hranom i vodom, tako da je to na koncu onda bio i jedan od razloga od prestanka opsade grada, jer se vojska žalila da nema hrane, da nestaje e, vode, također se pojavila dizenterija. To je dosta neobično jer inače e, što se tiče Osmanskog carstva ta opskrba trupa je bila jedna od glavnih elemenata. Recimo prilikom opsade e, Beča, prilikom cijele te kampanje vojska je dobivala oko 15 tona mesa dnevno i oko 60 e, tisuća štruca kruha, što je recimo kada govorimo o zapadnim vojskama to je bilo nešto nezamislivo, pogotovo ta kvaliteta, dakle meso na dnevnoj bazi, to je nešto čemu su zapadni vojnici mogli samo sanjati. To je, međutim, u ovome slučaju, u ovom pohodu na Dalmaciju, pohodu na Sinj, izostalo. Drugi važan razlog za e, neuspjeh opsade bila činjenica da su Osmanlije u Livnu, gdje su se prikupili, krenuli e, na e, Sinj, ostavili velike topove. Zbog, opet, zbog slične stvari, zbog problema sa, sa dopremanjem tih topova kroz ovaj krš do Sinja. Tako da su ponijeli neke manje topove, E, na samom početku opsada ova dva veća topa koja su doista mogla nanijeti neku štetu zidinama, bila su e, onesposobljena, tako da su ostali ovi samo manji topovi koji u stvari nisu mogli doista srušiti e, zidine i na koncu taj pješački, završni pješački napad koji je pokrenut 14. kolovoza bio je odbijen. Sinjani su se bojali da će novi napad biti pokrenut sljedećeg dana, međutim u toj noći 14. na 15. kolovoza u vrhu osmanskog zapovjedništva došlo je do razilaženja i na koncu prevladala ta struja koja je mislila da bi trebalo e, završiti opsadu i na koncu se ta velika vojska ipak odlučila povući. Pogranični rat između osmanskog i mletačkog teritorija bio je dug, opak i skupo je koštao pogranična područja. Osmanske redovite trupe, a pogotovo neredovite poput Akinđija, zalijetale su se u pogranično područje i pustošile ga. Na taj način to se područje činilo teškim za obranu. Istom mjerom odgovarale su i mletačke snage. Početkom 16. stoljeća u mletačku službu stupio je veliki knez i vojvoda Poljički Žarko Dražojević. S obzirom na silinu osmanskih napada, on je imao izbora nego postati mletački kondotijer. Za svoju je službu Dražojević dobivao 20 dukata mjesečno s kojima je morao izdržavati 25 konjanika. U stalnim pograničnim sukobima Dražojević i njegovi vojnici zalijetali su se u područje pod osmanskom kontrolom i pustošili ga. Tako, na primjer, 1500. Dražojević s hrvatskim vicebanom dva je puta prodro u Hercegovinu i zaplijenio više od 8000 komada stoke, 110 konja i odveo oko 70 zarobljenika. Godine 1508. Dražojević je poslan u obranu Sinja. Na putu od Klisa prema Sinju upao je osmansku zasjedu i ubijen je. Taj pogranični rat nije jenjavao. Više od stoljeća i pol nakon Dražojevićeve smrti sukobi u Makarskom primorju ovako su opisani. 1663. mjeseca travnja na 24. Alija Bojčić uhiti u Bašku polju pet fratara živih, a šestom glavu osiče i dvoje dice i momka sve i prodao u Livno janjičarima za 500 groša. 1663. mjeseca travnja na 26. Harambaše Primorske zatekoše Aliju Bojčića s bratom i još osam s njim u vrulji u špilji i jedva ih izvadiše. Aliju pogubiše i još i s njime pet, a četiri živa dovedoše. Turci naša tri ubiše. 1663 gospoinšćaka na 20, Harambaša Juriša Lekić, samo 50 junaka, dogna iz Dumna 600 male živine, koza i ovaca, goveda 18, konja 3. Tako se robi i dobiva po turskoj zemlji i dođoše svi zdravo, hvala Bogu i amen. U tom pograničnom ratu rijetko je bilo predaha. Opsada 1715. bila je drugačiji oblik rata. Osmanska vojska sada je opsjedala Sinj. Veći dio borbi sastojao se od međusobnog topničkog bombardiranja i tek povremenog pješačkog juriša na zidine. Nepoznati očevidec piše. U je dana 14. navali na nas neizbrojeno mnoštvo pješaka, a za plećima im bijahu konjici i čete od pričuve, da prilete gdje bi bila potreba. Najveća sila biješe naperena na korlat, novi i stari, i za malo vremena neprijatelj se toliko naprijed pomakoše, te zasadiše svoje barjake blizu zidova novoga korlata i kukama se uhvatiše opkolja da gule kolce. Mi, međutim, nestaja smo prekrštenih ruku, nego na njih oborismo živu vatru svake vrste i mnoštvo ih se svaljivaše na zemlju kao žrtve našega gnjeva. Ovo silno jurišanje trajalo je više od tri sata, ali je navalu uvijek odbijala ova junačka posada, koju je krijepila božanstvena pomoć, a hrabrilo je poticanje viteških zapovjednika. Sami Sinjani su pak tu pobjedu, odnosno to povlačenje osmanske vojske, zaslugu za to su pridali Majci Božjoj, koju slave dakle, kao jedno od njenih čuda, opet slično kao na Krfu gdje je povlačenje osmanske vojske e, pridano e, Svetom Spiridonu, dakle kao njegovom čudu, ovdje je gospa Sinjska bila ta koja je čudom izbavila opkoljene Sinjane. Inače zanimljivo da je ta e, čudotvorna e, slika gospe Sinjske u stvari prenesena iz e, Rame tijekom ovog prethodnog rata sa Osmanlijama. Donijeli su dakle Franjevci iz Rame i dakle zajedno sa stanovništvom i sa, i sa Franjevcima došla je ta čudotvorna slika koja je inače nekoliko puta u samoj Rami nekoliko puta samo gorio, međutim čudom je slika bila spašena i ta slika je onda kasnije dobila u stvari e, atribut kao zaštitnice sinja, kao one koja je nebeski zaštitnik koji je posredovao u korist e, opsjednutih sinjana. Ta vojska se tada e, povukla iz Dalmacije, sljedeće godine je bilo nekih osmanskih pokušaja da opet nešto naprave, međutim ono što je bilo važnije, pogotovo sljedeće godine, za Osmanlije, dakle kad je novi taj pohod, novi val napada, nova, nova ratovanja kad su započela, bilo je ta sjeverna fronta protiv Habsburgovaca, gdje je sad u stvari trebalo prebaciti potrebne trupe. Tako da je dio tih trupa dakle bio e, upućen prema, prema sjeveru. Godine 1683. osmanske trupe su pod Bečom doživjela težak poraz. Našle su se između grada kojeg su opsjedali i velike vojske koju u siloviti napad predvodio poljsko-litavski kralj Jan III. Sobjeski. U toj bici jedan se časnik tako istaknuo da mu je Habsburgski car Leopold I sljedeće godine dao zapovjedništvo nad pukovnijom Draguna. Taj je časnik rođen u Francuskoj. Kružile su glasine da je taj najmlađi sin grofa de Soissona i Olimpije Mancini nečakinje kardinala Mazarena, zapravo nezakoniti sin kralja Luja XIV. Bilo to istina ili ne, taj je časnik prvih 20 godina života proveo u nekoj vrsti izolacije. Na kraju mu je to dosadilo i vojničku slavu potražio u službi cara Leopolda I i pridružio se ratu protiv Osmanlija. Ime tog časnika je Eugen Savojski. U članku o njemu u enciklopediji Britanici piše. Eugenove bitke bile su među najkrvavijim u tom krvoločnom razdoblju, njegovi marševi među najiscrpljujućim i njegove odluke u teškim situacijama među najodvažnijim i najuspješnijim u povijesti rata. A opet, postojalo je nešto još veće i rijeđe nego njegovo zapovjedanje u 24 bitke. Njegova mudrost u gledanju na vojnu pobjedu kao na samo instrument za postizanje političkog cilja. Eugen nije samo osvajao, on je ta osvajanja osiguravao. Eugen Savojski postao je feldmašal s 29 godina. 11. rujna 1697. kada mu je bilo 34 godine, nanio je osmanskoj vojsci golemi poraz kod Sente i time je osigurao oslobođenje zemalja sjeverno od Dunava i Save. Mirom u Srijemskim Karlovcima Osmansko carstvo moralo je priznati poraz od Habsburških snaga. Godine 1714. Osmansko carstvo objavilo je rat Veneciji i taj je sukob išao povoljno za carevinu, sve dok Habsburška monarhija nije procijenila da je došlo vrijeme za za ulazak u rat i pomoć Veneciji. 13. travnja 1716. godine Habsburška monarhija obnovila je svoj savez s Venecijom. Habsburške trupe, predvođene feldmaršalom Eugenom Savojskim, ponovno su krenule na osmanske snage. Nastupio je preukreto ratu. Habsburgovci su do tada, do 1714. godine u stvari bili zauzeti ratom za takozvano španjolsko nasljeđe, je Habduški vladar dakle pretendirao na španjolsku krunu, na predstavljiko ostalo ispražnjeno, međutim i francuski vladar je također mislio isto, tako da je došlo do jednog velikog europskog sukoba gdje su gotovo sve važnije europske sile bile uključene, izuzev Venecije koja je tu ostala neutralna. Kada se to riješilo, onda su Habsburgovci dakle odlučili ipak pomoći Veneciji, naravno ne zato što su željeli samo dobro isključivo svojem savezniku, nego se otvorila mogućnost dakle da se još neki e, teritoriji od slabog Osmanskog carstva i e, zauzmu. To je dakle bio jedan od glavnih razloga za pomaganje Veneciji. Također još je postojalo ono savezništvo iz e, Svete Lige, čiji su članovi bili i Habsburška monarhija i Venecija. Dakle, to je bio jedan od tih elemenata Habsburgovci naime nisu odmah otvorili e, rat, objavili rat Osmanlijama, nego su zatražili, postavili su ultimatum porti da vrati teritorije koje je zauzete, što je značilo Moreju, i da obešteti Veneciju za gubitke koje je preživjela u tome ratu. Naravno, to je bio uvjet na koji tada odnosno Osmansko carstvo nije željelo pristati. Iako treba reći da dio u samom vrhu vlasti je bio izrazito protiv rata sa Habsburgovcima. E, oni su nudili da se neki beznačajni teritoriji vrate Veneciji, ne Morea, nego samo neke, neke točke, neki gradovi koji nisu toliko bitni, da se onda na taj način formalno ispuni ovaj zahtjev Austrije i da se dakle ukloni taj povod za rat. Međutim, prevladala je e, ratna struja. Taj rat je započeo 1716. godine kako se pokazalo Osmansko carstvo je sada e, krivo procijenilo situaciju, odlučilo je i ratovati protiv Venecije, velike snage e, na Krfu, Dalmacija i otvaranje još jednog velikog fronta protiv Habsburgovaca koje je predvodio genijalni vojskovođa Eugen Savojski, vjerojatno naj najgenijalniji e, Habsburški vojskovođa ikad. Taj rat na nekoliko fronti se pokazao u stvari kao koban za osmanske ambicije, dakle za povrat ovih izgubljenih teritorija iz prethodnog rata. Do kraja 1715. godine Osmanska vojska i mornarica zauzele su gotovo sva mletačka uporišta na grčkom kopnu i otocima. Od velikih uporišta u mletačkim rukama ostao je samo otok Krv. Taj otok smješten ispred obale Epira, dug 58 km i na najširem mjestu širok 27 km, bio je ključ ulaza u Jadransko more. Njegov strateški položaj doveo je do toga da su se za njega otimali svi osvajači. Nakon pada zapadnog rimskog carstva otokom su vladali Goti, Bizantinci, Lombardi, Saraceni, Normani, dženovežani, Venecijanci, grčki despoti Epira, kraljevi dvaju Sicilija, anžuvinski vladari Napulja. Venecija se krfa ponovno dokopala 1401. godine i više ga nije puštala iz svoje vlasti. Početkom 1716. veliki vezir na otok je doveo 30.000 pješaka i 3.000 konjanika. Venecijanskih vojnika i konjanika bilo je znatno manje. Ti su vojnici bili pod zapovjedništvom maršala Matijasa Johana von den Schulenberga. Opsada otoka potrala je do ljeta. Tada su stigle dobre vijesti za venecijance. Habsburgsko carstvo ušlo je u rat s Osmanskim carstvom. Habsburzi su ponovno bili saveznici Mlečana. Osmanske snage znale su da moraju brzo zauzeti otok. John Julius Norvić u svojoj povijesti Venecije ovako opisuje završni juriš na krv. U noći 18. kolovoza turski zapovjednik zapovjedio je opći napad, u spratnju za uši parajućih tutnjava iz bubnjeva, truba, vatre iz pušaka i topova i strašnih bojnih pokliča, psihološkog rata primitivne, ali ne i neefikasne vrste. Šulemburg i njegov generalni providur Antonio Loredan pozvali su sve sposobne krfljane, žene i djecu, stare i bolesne, svećenike i redovnike na obrambene položaje. Nakon šest sati borba je još uvijek bila očajnička, niti jedna strana nije imala prednost. I Šulenburg je odlučio staviti sve na jedan iznenadni prepad. Na čelu 800 probranih ljudi on se iskrao kroz malena tajna vrata i obrušio se sleđa na turski bok. Uspjeh je bio trenutačan i odlučan. Turci su iznenađeni i pobjegli su, ostavivši za sobom puške i streljivo, dok su se njihovi kolege na drugim dijelovima zida zbunjeni i smeteni kad su vidjeli da napad nije uspio, također počeli povlačiti, ali u većem redu. Sljedeće noći, kao da se dodatno učvršćuje venecijanski triumf, došla je oluja koja je bila tako silovita da je za nekoliko sati turski tabor bio sveden na močvaru. Rovovi su se pretvorili u kanale, šatori su bili poderani u vrpce, njihova užad prekinuta kao da su konci dignuti u zrak i odneseni vihorom. Na sidrištu mnogi turski brodovi odbačeni sa svojih sidrišta zabijali su se jedni u druge i rascijepljivali se kao da su napravljeni od čibica. Nakon svega ovoga, osmanske trupe povukle su se s krfa i taj otok ostao u venecijanskoj vlasti sve do propasti Mletačke republike 1797. godine. Krah opsade krfa označio je stvaran kraj osmanskog zamaha. Sada je carevina vratovala na dva ratišta, onom protiv Habsburga i onom protiv Venecije. Dio ljudi oko sultana Ahmeda III. smatrao je da je došlo vrijeme za sklapanje mira. Osmanlije su bili, kako se pokazalo, pretjerano samouvjereni. Prvo poraz Rusa 1711. na Prutu, potom ovo relativno brzo osvajanje More za 101 dan. Dakle, to je dalo pretjeranu samouvjerenost Osmanlijama u moć njihove vojske. Tako su i krenuli prema Habsburgovcima, bez da su završili ratovanje sa Venecijom, gdje je ostao dio trupa angažiran i unatoč činjenici da su imali e, velik broj e, snaga, ipak te moderne austrijske trupe kao i e, genijalnost samog Eugena Savojskog u taktičkom smislu donijeli su e, poraz Osmanlijama kod e, Petrova Radina, sam veliki vezir je poginuo na samome bojnom polju, nakon toga dolazi do velikog povlačenja osmanskih snaga, Eugen Savojski je uspio onda osvojiti i e, tabor, odnosno šator velikog vezira, dakle što mu onda dalo kao veliki ratni plijen. Potom Habsburgovci udaraju na Temišvar i osvajaju Temišvar, time Osmansko carstvo e, gubi Banat, dakle taj jedini teritorij koji im je u stvari preostao u tome području e, nakon rata koji je završio mirom u Sremskim Karlovcima. Sljedeće godine, nakon što su se ratovanja e, obnovila, Habsburgovci kreću prema Beogradu, tu dolazi novi veliki vezir, međutim, unatoč tome što ima jako velik broj trupa, govori se o nekih 150 do 180 tisuća vojnika, zaista enorman broj, opet te brojke treba uzimati sa rezervom, to su često ovako simboličke, simboličke brojke. Međutim, činjenica dakle, da se opet radilo vrlo velikom broju trupa, on je kako se čini previše e, čekao, nije se odlučio napasti Eugena Savojskog, to je onda učinio ipak u e, posljednjem trenutku i opet je ipak taktika i te moderne austrijske trupe su ipak uspjele onda poraziti Osmanlije. Tada Osmanlije gube Beograd, dakle taj ključni grad koji je onda nudio eventualno kasnije perspektivu povratka Mađarske i tada onda konačno taj san Osmanlija o povratku e, Mađarske izgubljenih teritorija u e, Srednjoj Europi definitivno dolazi svome kraju. Kada je Habsburgska monarhija obnovila svoje savezništvo s Venecijom, neki ljudi bliski sultanu pokušali su ga uvjeriti da je vrijeme da se prekine s ratom. Sjećanja na niz poraza pretrpljenih od vojske koje je predvodio Eugen Savojski još su bila svježa. Ali veliki vezir Damat Ali Paša uvjerio je sultana da je carevina dovoljno jaka da nastavi rat i da u tom ratu vrati i dio Mađarske. Damat Paša taj će savjet platiti glavom. Jeremy Black u knjizi Ratovanje u 18. stoljeću ovako opisuje Eugenove pobjedonosne bitke u tom ratu. 5. kolovoza 1716. godine Austrijanci pod princem Eugenom skršili su Turke kod Petrova Radina. Austrijska konjica otjerala je svoje protivnike zbojnog bojnog polja, koji su ostavili Janjičere da budu desetkovani i do 30.000 Turaka, među njima i veliki vezir Silagdar Ali Paša Sultanov Zet tada je ubijen. Eugen je nakon toga marširao prema Temišvaru, koji se u prethodnom ratu odupro Austrijancima i koji je nazirao ili prijetio većini istočne Mađarske. Dobro utvrđen i zaštićen močvarama, Temišvar se svejedno predao 23. listopada nakon teškog bombardiranja. Sljedeće godine Eugen Savojski sa svojim je trupama odnio najveću pobjedu tog rata. 16. kolovoza 1718. u bici kod Beograda osmanska vojska doživjela je jedan od najvećih poraza. Njega se ovako opisuje u članku o Eugenu Savojskom u enciklopediji Britanici. Beograd 1718. bio je Eugenova najčuvenija pobjeda. Kako bi zauzeo grad, on je rasporedio svoje snage na položaj koji je bio kako odvažan, tako i opasan. Nije pomagalo što su ga iznova molili da povuče svoje trupe kako ne bi dao turskoj vojsi koja je namiravala razbiti opsadu i koja je opkoljavala, koja je opkoljavala s odnosom snaga 4 prema 1 šansu da ih sve svlada. Što više, Eugenove vojnike desetkovala je bolest – ali on je zadržao taj položaj i u strašnoj bici koja je počela po gustoj magli usred noći uništio je turske trupe koje su došle u pomoć jednom kad se po danu magla podigla. Zarobivši golem broj ljudi i cijeli turski tabor, Eugen je brzo i zauzeo Beograd. Pored golemog broja zarobljenika i zaliha, Eugenova vojska kod Beograda zarobila je gotovo cijelo osmansko ofenzivno topništvo. Vojska koja je branila granicu Osmanskog carstva na Savi držala se bolje, ali na jugu bojište je popustilo pod naletom venecijanskih snaga. Naravno da je ulazak Habsburgovaca u e, rat znatno rasretio mletačke trupe jer su smali morale prebaciti veći dio snaga na sjever protiv e, Habsburgovaca. S druge strane sama vijest o u velikim pobjedama Habsburgovaca je s jedne strane djelovalo stimulativno na e, mletačku vojsku, s druge strane osmalnije su izgubili onaj entuzijazam koji su imale, neke čak i tumače da bi u stvari taj prestanak opsade krfa trebao možda stajati u vezi sa e, gubitkom Petrovaradina i sa pobjedama Habsburgovaca na sjeveru, što je što je moguće. Međutim, činjenica je da Osmansko carstvo, iako se pokazalo na samom početku rata, kao i ranije protiv Rusa, dakle da se uspjelo u vrlo kratkom vremenu obnoviti svoju vojnu snagu i uspješno ratovati protiv velikog protivnika kakav je Rusija, protiv Venecije, da uspjelo u stvari tu silnu vojsku i snabdjevati, što je jedno od čuda u stvari, toliko veliku vojsku uskrbljivati svime šta je, šta je potrebno, to je mogla doista jedna dobro organizirana i moćna država, međutim ipak ratovati na, na dva fronta i ratovati sa Habsburgovcima koji su ipak bili jača sila u odnosu na ove ranije spomenute, bilo nešto čemu Osmansko carstvo, kako se pokazalo u tome trenutku, nije doraslo. E, nakon obrane e, Sinja uskoro su za tu godinu e, ratne operacije završile, potom mletačka vojska, sada potaknuta ovim pobjedama Habsburgovaca i činjenicom da ima manje osmanskih trupa uopće, na tome teritoriju uspjeva načiniti nekoliko ozbiljnih prodora u Hercegovinu, u Bosnu, doći do Livna, do Mostara i ono što je za nas važnije, dakle, osvojiti e, recimo Imotski i pomaknuti onda granicu na sam vrh Dinare i onda konačno ta mletačka osvajanja u tim narednim godinama rata, koja su stvari omogućena bila i ulaskom Habsburgovaca, dovode do ove granice koju mi danas imamo prema Bosni i Hercegovini u Dalmaciji. Nakon pobjede na Krfu, venecijanski arsenal radio je danju i noću kako bi se opremila flota koja je trebala uzvratiti za sve one poraze u Grčkoj i na Egejskom i Jonskom moru. Cijelu zimu 1716. na 17. venecijanski arsenal je radio na opremanju 27 brodova koji su isplovili u proljeće u rat. Flotom je zapovjedao admiral Ludovico Flangini. John Julius Norvić piše. 12. lipnja 1717. ta je flota susrela Turke i nakon bitke koja je trajala nekoliko dana odnijela sjajnu pobjedu, koja je bila zasjenjena samo Flanđinjevom smrću, koji je smrtno ranjen strijelom inzistirao da bude odnesen na krmenu palubu kako bi mogao gledati završni dio bitke. Mjesec dana kasnije, kod rta Matapan, osmanska flota je ponovno pobjeđena i natjerana u bijeg, ovoga puta od Andreje Pizanija, koji je, okrenuvši flotu na sjever, vratio Prevecu i Vonicu prije dolaska zime. U Dalmaciji venecijanske snage, predvođene generalnim providurom Alvizeom Močenigom, također su uspješno ratovale. Najuspješniji potklat tih trupa bilo je zauzimanje Imotskog, ali tada je rat već ušao u završnu fazu. Hazbuški car, Karlo VI, morao je sklopiti mir s Osmanskom carevinom zbog događaja na zapadu, starog suparništva Habsburga i francuskog kralja, te zbog upada španjolskih trupa u Italiju. Venecija odmah nije željela pristati na mirovne pregovore. Naravno, ne razmišljate o miru kada vam na bojnom polju ide dobro. Međutim, oni koji su bili posrednici, koji su onda i doveli u stvari Habsburgovce i Mlečane za pregovarački stol sa Osmanlijama bili su Nizozemska i Engleska. Te dvije sile sada tijekom 18. stoljeća tu je onda i Francuska u stvari vrlo često su posrednici u mirovnim pregovorima između Osmanskog carstva, e, Rusije i e, Habsburgovaca. Njima je u cilju u stvari spriječiti to će se vidjeti posebno kasnije u ratovima protiv Rusije, prodor Rusije prema Crnom moru i onda kasnije dalje prema Sredozemlju, odnosno dolazak e, čitavog Balkana pod vlast Austrije, što bi onda u potpunosti izmijenilo odnos snaga i tu ravnotežu kakva je postojala na samome sredozemlju. Nizozemci i Englezi se javljaju već krajem 16. stoljeća na sredozemlju. Početku se javljaju kao gusari koji napadaju tuđe brodove, no oni su istovremeno i trgovci i vrlo brzo u stvari uspijevaju postati vrlo važne sile u trgovačkom smislu na sredozemlju koje istovremeno imaju i vrlo veliku vojnu ili vatrinu moć tako da niko ne može niti tu njihovu prisutnost e, osporiti oni dobivaju kao neutralne sile za razliku od Austrije ili Venecije, dobivaju tada i povlastice od sultana, trgovačke povlastice, oni plaćaju puno manje poreze, recimo 3% carine za razliku od e, Venecije i Austrije koje su plaćali 5%. Njihov je dakle interes obnova mira, zadržavanje Osmanskog carstva na toj razini kako je, dakle htjeli su spriječiti taj potpuni E, potpunu e, propast e, Osmanlije. To bi bio recimo glavni, glavni razlog zašto su se oni tu odlučili angažirati. Sedmi i zadnji mletačko-osmanski rat počeo je u prosincu 1714. kada je sultan Ahmed III. objavio rat Veneciji. U prvoj godini rata Venecija je izgubila skoro sve što je osvojila u prvom Morejskom ratu. Najveći gubitak bio je onaj Moreje, Peloponeza. Ali u ljeto 1715. godine Venecija se uspjela pribrati, u kolovozu je velika osmanska vojska koja se kretala prema Splitu i Zadru zaustavljena kod Sinja. Na kraju Osmansko carstvo moralo je priznati poraz kada je u rat ušla Hadluška monarhija taj rat završio mirom u Požarevcu. Ono što je ostalo iza tog rata je struktura stanovništva u Dalmaciji i granice Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom, govori dr. Vjeran Kursar, socijaka za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Venecija sada postaje konačno i sama svjesna da te ambicije o nekakvim velikim kolonijama na Levantu, dominaciji istočnim sredozemljem više nisu aktualne Javljaju se tu novi igrači poput e, Francuske, poput ovih atlantskih e, država koje u stvari sada počinju dominirati trgovinom sredozemlje. U tome smislu Venecija sad zaista postaje drugorazredni igrač. Ono što je bilo bitno to je dakle bitnije odnosno od More, od posjeda u Grčkoj na Levantu, to je bila granica u Dalmaciji, dakle kojim bi se onda dodatno zaštitili dalmatinski gradovi, ali ova novosvojena područja u ranijem razdoblju poput Sinja e, i nekih drugih gradova, tako da se sada ta granica onda pomiče iznad e, Imotskog i čini u stvari ovo što je današnja granica sa Bosnom i Hercegovinom. Oslobađanje hrvatskih krajeva je to kako u Slavoniji, Lici, tako i u Dalmaciji otvorilo je nekoliko važnih pitanja. Naime, ti krajevi su tijekom ratova bili opustošeni, Dio stanovništva je izbjegao, muslimani su napustili, svani su napustili. I sad postavlja se pitanje kako ponovo revitalizirati te e, krajeve. Rješenje je bilo nađeno u e, izbjeglicama koji pak dolaze kršćanskim izbjeglicama i to kako katolicima, tako i pravoslavcima iz e, Bosne i Hercegovine koji se onda naseljavaju u stvari na ta područja koja su bila opustošena u ranim ratovima, tako da imate sada veliko naseljavanje e, bosanaca i hercegovaca, to kako u Slavoniji, tako i u Dalmaciji. To vrlo često organizirano, vrlo često e, i mletački agenti dolaze ili vojska i onda odvode u stvari stanovništvo, čak i sklapaju ugovore na terenu sa stanovništvom i reguliraju njihovo naseljavanje u tim novosvojenim krajevima gdje im onda daju različite privilegije u slučaju pravoslavaca i autonomiju, vjerske autonomije i tako dalje i na taj način ih u stvari privlače da dođu na te nove krajeve, tako da to jedno novo stanovništvo se u stvari sada naseljava u tim krajevima. Tako je slično bio i slučaj Sinja gdje upravo vrlo velik broj stanovništva, kršćanskog stanovništva iz Bosne, iz, e, iz Rame, iz Livna, iz nekih drugih krajeva dolazi u stvari iz Duvna i tako dalje, dolazi u grad i onda ga naseljuje.